สับคำพ้อง สามพันคำ ชุดที่สิบหก คำที่หนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งถึงหนึ่งพันหกร้อย screw สลักเกลียว อย่างเต็มที่ทีเดียว completely blackie คนผิวดำ กิจกรรม activity scenery ภาพภูมิประเทศ พิเศษ special satisfaction ความพอใจ ต้นไม้ plant demand เรียกร้อง เกี่ยวข้อง concern camel อูด ดึงดูด attractive whip แซ่แก้ undo continue ติดต่อกัน แข่งขัน compete, breed, pun, sun, shaky, painfully, อย่างปวดเจ็บ Yep, stitch promise สัญญามาลา mood. Mother Goose ยายแก่ในนิทานขวาน axe fact ความจริงเพศหญิง female arrange จัดการ บริเวณบ้าน compound south ทิศใต้ ร้านใหญ่ store straw ฟาง ความกว้าง width wicked ดุร้าย ใบสั่งจ่าย check effect มีผล ลำต้น trunk dung มูลสัตว์ มหาชนรัฐ republic prick แทง flower feather ขนนกหน้าอก breast red lead ตะกั่วแดง การแบ่ง division equalization ความเท่าเทียมกัน อารมณ์ขัน humor hunger ความหิว สิว pimple struggle ดิ้นรน สวดมนต์ pray delay ชักช้า พิจารณา consider conquer ได้ชัยชนะ สระ vowel captain ผู้บังคับการเรือ หน่วยของเนื้อ cell defend ป้องกันตัว boa, lotus. Thirst, grahai. Grajai, spread. Space, ratyatwang. Witti tang, means. Yield, yom. Yawn. หัวหอม onion travel การเดินทาง เช่าจ้าง hire ladder บันได ความร้อนใจ anxiety fairy เทพยดา ความศรัทธา faith paste แป้งเคล้าน้ำ คว่ำ upside down somehow ด้วยวิธีใดก็ตาม มีหนาม prickly slippery ลื่น ดินปืน gunpowder harbor ท่าเรือหนีคลื่นลม สมัยนิยม fashion expression การแสดงความรู้สึก สีชมพูหรือสีปูนแห้ง pink swing แกว่งรุนแรง violent weapon อาวุธ จุด dot mosque มัสยิด ยาพิษ poison possible เป็นไปได้ กำไร profit passage ตอนหนึ่งของหนังสือ น่านับถือ respectful lawful ถูกต้องตามกฎหมาย ย่าหรือยาย grandmother inquire ไต่ถาม ham, forbid. Eyelid, nangta. Chang fai fa, electrician. Distance, rayatang. Bab bang, delicate. Lid, fa. Atra rate